malfacila parolado de la cina. La cina è l'esempio de tonala i linguoi. La parolado de la cina lingvo pli precise de la nun oficiala mandarena lingvo postulas moduladon de la vocio lau quarto tonoi, cae gi estas caracterisa exemplo de la tiel nomata i tonala i lingvoi la prononzo de ciu ideografiajo, tio estas scribita silabo, havas sian fixan tonon. Sama silabo cun malsamai tonoi havas malsamain signifoin, vidu la exemploin en la supra bildo. Do, quancam unua vide shainas che la de la Cina estas malfacila, pro dia complexa scribado per ideografia facte por occidentanoi unua plei play grava malfacilezzo estas dia parolado la u voce tonoi anta u iaroi qui mi activis ciel el filmisto en nia urba comunuma televid canalo mi planis fari filman reportajon pri lernado de la cina en prestigia alt lerneio de nia urbo. Post accurate planita dum leziona filmado ca interviuo en la tria progressiga curso, mi ec prilaboris la materialum. Quanca mia cono de la Cina lingvo estis tre limigita, mi pli pli rimarcis che la parolado de la lernantoi estis lautone tro simila al cutima parolado in la Hebrea. Portauge controlli la aferon, mi sendi spezzo in de la parolado de la lernantoi al du cinai amicai sanideanoi, postulante ilian opinion pri la giustezzo de la prononzo. Iliai respondoi confirmis mia induboin. Pro la manco de tauga modulado de la tonoi, la cina parolado de la lernantoi estis plei parte fusce miscompremiga. Opiniante che ne indis publice cae large scale hontigi la bonvolema in lernantoin, mi resignis pri la televida reportagio, cae ciam la lerneiestro demandis min pri la situazio, mi private dis datigis lin primia i malcovroi. Rilate la tonala in lingvo lasta tempa esploro montras che varma ca humida climato e la evoluon de tonala i lingvoi en specifica i areoi. Dum malvarma varma ca seca climato male bligis ilia evoluon en aliai i locoi. La linguisto i taxas che pli ol duono de la monda i lingvoi estas tonalai, kai che ciui parolata i lingvoi postulas iom da tonalezzo por em fasi vorto in kai fraso in. Tamen, complexa i sistemo i de tonoi, tio estas pli ol tri existas nur en malmulta i lingvoi. La mandarena lingvo estas la tonala lingvo pli disvastiginta en la mondo, cae diai parolantoi distingas inter quar tonoi. En la Taia, tio estas Tailanda lingvo, existas quin tonoi, en la Vietnama ses, cae en la Cantona ec nau. Interesse estas che anca la Nordamerica i cae Navaja estas tonala i lingvoi. Versaine, la humidezzo en la aero influas la voc cordoin, ca et mal longa restado in seca aero povas mal helpi la eligon de specifa i sonoi, ca causi ilian sen intensan vibradon dun parolado. Tial, stiencisto i opinias ke estas pli mal facile por la voc cordoi eligi la precisa in modulado in postulita in de la tonoi a parte de tiui complexai en seca cae malvarma climato. La stiencistoi esperas pruvi per aldonai esploroi che anca por la lingvoi ocasas ecologia adaptigio giuste chie lo casas por aliai homai condutoi. Nun por iom relaxigi, Mi povas lau plac espekti la suban esperantigitan filmeton, kie la fama itala comicisto Roberto Benigni clopodas paroli la cinan. Temas pri scenoi e la itala filmo Il Mostro, Tio Estas la Monstro, e la Iaro 1994.